42 skirsnis. Ir pradėjo skūstis moterimis, jog slepia numirusius vaikus, kad tik ilgiau jos pasilaikytų prie savęs ir neatiduotų, kol galima, į dvokiančiasias duobes. Lavonų tenka ieškoti pagal kvapą, todėl oras ir šiaip jau baisus genda dar labiau. Jau geriau kalbėjo jis būti vergų kaimo ergastulę, negu saugoti šios gyvus pūvančių šunis. Duobių prižiūrėtojas jį guodė, sakydamas, kad jo tarnyba niekiek nelengvesnė. Per tą laiką Vinicijus atsitokėjo ir ėmė dairytis požemyje, tačiau bergžiai akimis ieškojo lygijos nugastaudamas, kad gali visą jos gyvos nebepamatyti. Rūsių buvo keliolika, jie sujungti neseniai prakastomis ankomis, o laidotojų būrys ėjo tik į tuos, iš kurių reikėjo išnešti mirusių kūnus, tad jie apėmė baimį – kad visos tiek vargo pareikalavusios jo pastangos gali nieko gerą neduoti. Laimė, kad į pagalbą atėjo jo viršininkas. Numirėlius reikia kuo greičiau išnešti, tarė jis, nes lygos labiausiai plinta per lavonus. Jei nepaskubėsite, išmirsite ir jūs, ir kaliniai. Čia visuose rūsiuose mūsų yra dešimt, atsakė sargas, o juk turime ir pamiegoti tai aš tau paliksiu keturis savo žmonės. Jie naktį vaikščios po rusius ir žiūrės, ar kas nenumirė. Rytą išgersime, jeigu tai padarysi, kiekvieną lavoną jie tegu atneša patikrinti, nes gautas įsakymas kiekvienam numirėliui perdurti kaklą, o paskui turstojau į duobes. Gerai, bet išgersime būtinai, atsiliepė prižiūrėtojas. Tada paskyrė keturis vyrus tarp jų ir Vinicijų, o su kitais ėmė guldyti lavonus ant neštuvų. Vinicijus lengviau atsiduso, dabar bent jau buvo tikras atrasęs lygiją. Ir nieko nelaukęs ėmė stropiai tikrinti pirmąjį požemį. Apžiūrėjo visas tamsiausias kertes, apžiūrėjo pasieniuose miegančius, palomis užsiklojusius žmonės, apžiūrėjo sunkiausius ligonius, sutemtus į atskirą kampą. Bet lygijos niekur nerado – Antrajame ir trečiajame rūsiuose jo ieškojimai taip pat nedavė vaisių. Pagaliau atėjo vėlus metas numirėliai išnešti, rūsius jungiančiuose koridoriuose sumigau sargai, verksmo nukamuoti vaikai nutilo, požemiuose buvo girdėti vien išvargintų krūtinių alsavimas ir šiandien maldų šnipždėsys. Vinicijus su spinksule įėjo į ketvirtą iš eilės rūsį, daug mažesnį, ir iškėlė žiburį aukštyn ėmė žvalgytis. Ir staiga krūptelėjo, nes jam pasirodė, kad prie sienos sugrotuota anga mato milžino urso figūrą. Tušto jau užpūtęs pinksulę priejo artin ir paklausė. Ursai, ar čia tu? Milžinas atgrėžė galvą. Kas tu toks? Nepažįsti manęs, paklausė jaunuolis. Užputės pinksulę, tai kaipgi aš tave pažinsiu? tačiau tuo metu pamatė pasienyje ant apsiautalo gulinčią lygiją ir nieko daugiau nesakęs atsiklaupė prie jos. Pagaliau jį pažinęs, Ursas tarė, garbė Kristui, tik nežadink jos, ponė. Vinicijus klūpodamas pro ašarą žvelgė į ją, nors buvo tamsu, bet jis įžiūrėjo liesas jos rankas ir veidą, kuris jam atrodė bliškus kaip alebastras. Nuo šito reginio širdį užplūdo meilį, panašiai draskantį skausmą, sukrečianti sielą iki pačių gelmių ir kartu tokia kupina gailėšio, pagarbos ir susižavėjimo, kad sukniubęs įspaudė prie lūpų kraštą apsiautalo, ant kurio gulėjo šį jam visų brangiausia būtybė. Ursas tylėdamas ilgai žiūrėjo į jį, bet pagaliau truktelėjo už tunikus. Pone, paklausė, kaip čia patekai ir ar atėjai juos išgelbėti? Vinicijus pakilo ir valandėlę dar tramdė susijaudinimą. Pasakyk, kaip išgelbėti, tarė. Maniau, kad tu atrasi, kaip, ponia. Man tik viena mintis lindo į galvą. Jis nukreipė žvilgsnį į grotuotą angą, paskui lyg atsakydamas pats savo pridūrė. Taip, tačiau ten kariai. Šimtinė pretorijonų, atsakė Vinicijus. Vadinasi, nepraeisime? Ne. Ligas pasitrynė delnų kaktą ir vėl paklausė. Kaip čia įėjai? Turiu dvokiančių duobių prižiūrėtojo duota teserą. Ir staiga nutilo, tarsi galvoje būtų švystelėjusi netikėta mintis. Prisiekiu išganytojo kančiomis, pradėjo skubiai berti žodžius. Aš pasiliksiu čia, o ji tegu paima mano teserą, apsivinioja galvas kudurais, pečius pridengia apsiautalu ir išeina. Tarp laidotųjų vergų yra keletas paauglių, tai pretorijonai jos nepažins – o jeigu ji pasieks Petronijaus namus, jis ją išgelbės. Tačiau lygas nuleido galvą ant krūtinės ir atsakė, ji nesutiktų tai padaryti, kadangi tave myli, bet to serga ir pati atsikelti negali. Kiek palaukęs dar pridūrė. Jeigu jau tu, ponė, ir kilnusis Petronijus negalėjote jos iš kalėjimo ištraukti, tai kas gali ją išgelbėti? Tik tai Kristus. Ir abu nutilo. Liga savo naiviu protu svarstė, juk jis turbūt galėjo visus išvaduoti, bet jeigu to nedaro, tai matyt atėjo kančių ir mirties metas. Pats jis su tuo susitaikstė, tik neapsakomai jam buvo gaila šito vaiko, kuris užaugo ant jo rankų ir kurį mylėjo labiau už savo gyvybę. Vinicijus vėl atsiklopė prie religijos. Pro grotuotą angą prasiskverbė į požemį minulio spinduliai ir apšvietė geriau už tą vienintelę spinksulę, kuri dar pleveno virš durų. Staiga lygija pravėrė akis ir uždėjusi savo karštus delnus ant Venicijaus rankų prašneko. Matau tave, žinojau, kad ateisi. O jis puolė prie jos rankų, glaudė jas savo prie kaktos ir širdies, paskui kiek pakėlė ją nuo guolio ir prispaudė prie krūtinės. Atėjau, brangioji tari, te sergsti ir te gelbsti tave Kristus, o lygija mylimiausiai. Daugiau negalėjo kalbėti, nes širdį ėmė gelti krūtinėje iš skausmo ir meilės, o jis nenorėjo jai parodyti savo skausmo. Aš sergu Markai, atsakė Lygija. Ir ar ten arenoje, ar čia kalėjime turiu mirti, tačiau meldžiuosi, kad prieš tai tave pamatyčiau. Ir tu atėjai. Kristus mane išklausė. Kadangi Venicijus vis dar neįstengė ištarti žodžio, tik tai spaudė ją prie krūtinės, ji kalbėjo toliau. Mačiau tave pro langą iš Tulijano. Žinojau, kad norėjai ateiti, o dabar išganytoje sutikė man pragėdrulio valandėlę, kad galėtume atsisveikinti. Aš jau einu pas jį markai, bet myliu tave ir visada mylėsiu. Venicijus susitvardė užneužė viduje skausmą ir pradėjo kalbėti kiek galėdamas ramesnių balsų. Nebrangiuoji, tu nemirsi. Apaštalas liepė tikėti ir pažadėjo melstis už tave, o jis pažinojo Kristų. Kristus įmylėjo ir niekada neatsako pagalbos. Jeigu turėtum numirti, Petras nebūtų liepęs man pasitikėti, o jis sakė, tikėk. Ne, lygija, Kristus manęs pasigailės. Jis netrokšta tavo mirties, jis jos neleis. Prisiekiu tau išganytojo vardu, kad Petras meldžiasi už tave. Stojo tyla, vienintelė virš durų kabantis pinksulė užgeso, užtat mėnesieną srūte sruvo į vidų per anką. Priešingoje požemio kertėje suknerkė vaikas ir vėl nutilo. Tik laukia šūkavo pretojonai, kurie atbudėjo savo eilę, dabar pasienyje lošė skriptė drodecim. O Markai atsakė lygiai, Kristus pats šaukėsi tėvo, nutolink nuo mane šitą taurę kartybės – bet vis tiek ją išgėrė. Pats Kristus numirė ant kryžiaus, o dabar už jį žūsta tūkstančiai. Tai kodėl manęs vienos reikia pasigailėti? Kasgi aš, Markai? Girdėjau Petrą kalbant, kad ir jis mirs nukankintas, o kasgi aš prieš jį? Kai pas mus atėjo pretorionai, bijojau mirties ir kančių, bet dabar jau nebebijau. Pažiūrėk, koks baisus šis kalėjimas, o aš einu į dangų. Pagalvok, Čia yra Cezaris, o ten išganytojas, geras ir gailestingas, ir nėra mirties. Tu mane myli, tai galvok, kokia aš būsiu laiminga. O Markai, brangusis, galvok, kad ir tu ten ateisi pas mane. Ji nutilo įtraukti oro į lygotą krūtinę, paskui pakėlė jo ranką savo prie lūpų. Markai, ką brangioji, neverk manęs ir atmink, kad tu ten ateisi pas mane. Trumpai tai gyvenau, bet Dievas padovanojo man tavo sielą. Todėl trokštų pasakyti Kristui, nors ir numiriau, nors regėjai mano mirtį, nors likai sielvartę, bet neburnojai prieš jo valią ir visada jį myli. Juk tu jį mylėsi ir kantriai pakelsi mano mirtį, nes tada jis mūsų jungs, aš tave myliu ir noriu būti su tavimi. Čia vėl pritrūko kvapo ir vos girdimų balsų pabaigė. Pažadėk man tai, Markai. Vinicijus apkabino ją drebančiomis rankomis ir atsakė, prisiekdamas tavo šventą galvą, pažadu. Tuo metu blanki mėnesiena nušvietė jos veidą. Ir dar kartą pakėlė prie savo lūpų jo ranką ir sukuždėjo. Aš tavo žmona. Už sienos skryptė duodecim lošiantys pretorijonai ėmė garsiai ginčytis, bet lygiai ir Vinicijus užmiršo kalėjimą, užmiršo sargybinius, užmiršo žemę visą ir jausdami vienas kito angeliškas sielas pradėjo melstis. Perskirimas 61. Tris dienas, tikriau sakant, tris naktis, niekas netikdė jiems ramybės kai įprastinis kalėjimo darbas numirėlių atskirimas nuo gyvųjų ir sunkių ligonių nuo sveikųjų būdavo baigtas ir kai nuvargę sargai koridoriuose suversdavo miegoti, Vinicijus naidavo į požemį, kur gulėjo lygija ir pasilikdavo ten, kol aušra imdavo žvelgti pro langų grotas. Ji padėdavo galvą jam ant krūtinės ir jie tyliais balsais kalbėdavosi apie meilę ir mirtį. Abudu nejučiomis mintyse ir pašnekėsiuose, netgi troškimuose ir viltyse vis labiau tolo nuo gyvenimo, prarasdami tikrovės pojūtį. Abudu buvo it keleiviai tolstantis nuo žemino, jau nebematantis kranto ir palengva pasineriantys į begalybę. Abudu pamažu tarsi virto liūdnomis dvasiomis, įsimylėjusiomis vienas kitą ir Kristų, ir pasirengusiomis iškristi. Tik tai kartais jam į širdį dar įsiveždavo skausmas lyg viesulas, kartais švystelėdavo lyg žaibas viltis, gimusi iš meilės ir tikėjimo nukryžiuoto Dievo gailestingumo, bet ir jis kasdien vis labiau ir labiau tolo nuo žemės į mirties valdas. Rytą išėjęs iš kalėjimo žvelgdavo į pasaulį, į miestai pažįstamus gyvenimo reikalus, lyg per sapną. Viskas jam atrodė svetima, tolima, tuščia ir menka. Paliovė jį gazdinusios net grėsančios kančios nesijauti, kad jas galima pakelti, paskendus apmąstymuose, įsmeigus akis į ką kitą. Abiem atrodė, kad juos jau ima globti amžinybė. Kalbėjosi apie meilę, apie tai, kaip mylėsis ir gyvens drauge, bet tik tai anapus kapų. Ir jeigu kartais jų mintys dar sugrįždavo prie žemiškų reikalų, tai tik kaip žmonių, kurie susiruošia į didelę kelionę, šnekasi apie pasirengimą žygiui. Be to juos supo tyla kaip dvi užmirštas kolonas, stūkstančias kažkur tyruose. Dabar jiems tik tai rūpėjo, kad Kristus jų neišskirtų, o kadangi kiekviena valandėlė stiprino tą įsitikinimą, jie kažtai pamilo jį kaip saitą, kuris juos sujungs kaip begalinę laimę ir begalinę ramybę. Dar čia žemėje, jie purtėsi žemės dulkės, jų sielos darėsi tyros kaip ašarą. Grėsant mirčiai skurde ir kančiose kalėjimo irštvoje, jiems prasidėjo dangus, nes ji ėmė jį už rankos ir tarsi jau išganyta ir šventa vedė prie amžinosios gyvenimo versmės. O Petronijus stebėjusi, matydamas vis ramesnį Venicijaus veidą ir kažkokį keistą spindėjimą, kurio nebuvo pastebėjęs anksčiau. Tarpais jam net lindo į galvą įtarimas, kad Venicijus surado kažkokį išgelbėjimo kelią ir buvo nemalonu, kad tas jam neatskleidžia savo vilčių. Pagaliau neištvėręs tarė jam. Dabar tu atrodai kitaip, taigi nesislapstik nuo manęs, nes aš noriu ir galiu tau pagelbėti. Ką su maniai? Su maniau, atsakė Vinicijus, bet tu jau nebegali man pagelbėti, po jos mirties paskelbsiu, kad aš krikščionis ir eisiu jos pėdomis. Tai neturi vilties? Atvirkščiai turiu, Kristus ją man atiduos ir jau niekada su ją nesiskirsiu. Petronijus ėmė vaikščioti po atrijų nusivylusių ir suirzusių veidų, paskui tarė. Tam nereikia nei jūsų Kristaus, nes tą pačią paslaugą tau gali padaryti mūsų Tanatas. Paaiškinimas Tanatas – mirties genijus. Paaiškinimo pabaiga. O Vinicijus liūdnai nusišypsojęs pasakė – ne, brangusis – Tačiau tu šito nenori suprasti. Nenoriu ir negaliu, atsakė Petronius. Dabar nemetas ginčytis, bet ar atsimeni, ką kalbėjai, kai mums nepavyko jos išplėšti iš Tulijano? Aš netekau mažiausios vilties, o tu parėjęs namo pasakėjai. O aš tikiu, kad Kristus man gali ją sugražinti. Tai tegu sugražina. Jeigu aš įmesiu brangę taurę į jūrą, ne vienas mūsų dievas neįstengs jos man sugražinti. O jeigu ir jūs iškis negeresnis, tai kodėl aš jį turiu labiau garbinti negu anuos? Jis juk ją man atiduos, pasakė Vinicijus. Petronius gūštelėjo pečiais. Ar žinai, paklausė, kad krikščionys rytoj turės apšviesti Cezario sodus? Rytoj? Perklausė Vinicijus. Artima baisi tikrovė sukrėtė širdį didžius skausmu ir siaubu. Pagalvojęs, kad ši naktis gal bus paskutinė, praleista draugė su lygija, atsisveikino Petronijų ir nuskubėjo pas putikulų prižiūrėtoje pasiimti savo teseros. Tačiau jo čia laukė nusivylimas, nes prižiūrėtojas nenorėjo duoti ženklo. Atleisk, ponė tarė, padariau tau, ką įmanydamas, bet negaliu statyti į pavojų savo gyvybės. Šiąnakt krikščionis ketinama išversti į Cezario saudus – Kalėjime bus pilna karių ir pareigūnų. Jeigu jie tave pažintų, pražūdžiau aš ir mano vaikai. Vinicijus suprato, kad tuščias reikalas būtų spirtis, tačiau jam švystelėjo viltis, kad kariai, matė jį anksčiau, gal įleis ir be ženklo, tad sutemus kaip visada apsitaisė švirkščią tuniką ir apsimuturėvęs skudurų galvą, nuėjo prie kalėjimo vartų. Tačiau tą dieną sagybą dar stropiau negu paprastai tikrino teseras, o blogiausia, kad šimtininkas Stevinas, griežtai ir visa širdimi atsidavęs Cezarių karys, pažino Vinicijų. Vis dėlto matyt ir jo geležimi apkaustytoje krūtinėje ruseno kažkokio žmonių nedalios gailėjimo kibirkštėlis, nes užuot sukirtęs jėtimi į skydą ir šitaip davęs alarmo signalą, Jis pasivedėjo Vinicijų šalį ir pasakė jam, Pone, grįžk namo, pažinau tave, bet tylėsiu, nenoriu pražudyti. Įleisti negaliu, grįžk savo ir te atsiunčia tau dievai nusiraminimą. Įleisti negali, tarė Vinicijus, bet nedrausk man čia pasilikti ir pamatyti išvedamus kalinius. Man duotas įsakymas tam neprieštarauja, atsakė Stevinas. Vinicijus atsistojo prie vartų ir laukė, kol pradės vesti pasmerktuosius. Pagaliau apie vidurnaktį kalėjimo vartai plačiai atsidarė ir pasirodė ilgos voros kalinių – vyrai, moterys ir vaikai, apsupti ginkluotų pretorijonų, burių. Naktis buvo labai šviesi, pilnatis, tad galėjai žiūrėti ne tik nelaimingų į figūras, bet net ir jų veidus. Jie ėjo poromis ilgą niūrę virtinę, tyloje, kurią drumsti piktai karių, ginklų, žvankčiojimas, jų išvedė tiek daug, kad atrodė, jog visi rusiai liks tušti. Eisenos gale Vinicijus aiškiai pamatė gydytoją Glauką, bet nei Lygijos, nei Urso tarp pasmerktųjų nebuvo. Perskirimas 62. Dar buvo nesutemę, o jau pirmosios žmonių bangos pradėjo plaukti į Cezario sodus, šventiškai apsitaisiusios, mėnios vainikuotos, juokaudamos ir dainuodamos, daugelis girti ėjo pasižiūrėti naujo puikaus reginio. Šūkiai Semaksijai Sermenticijai skambėjo Vija Tekta ant Amilijos tilto ir Anatos Tibro, triumfo kelyje prie Nerono tilto iki pat Vatikano kalvos. Jau ir anksčiau Roma matė ant stulpų degančių žmonės – bet dar niekada neregėjo tiek daug pasmerktųjų. Cezaris ir Tigelinas norėjo pribaigti krikščionis ir kartu užkirsti kelią epidemijai, kuri iš kalėjimų vis toliau plito mieste, todėl įsakė ištuštinti visus požemius ir juose beliko vos kelios dešimtį žmonių, skirtų žaidinių pabaigai. Minios įėjusios pro sodų vartus iš nustebimo neteko žado – Visos pagrindinės ir šalutinės alėjos nutiestos tarp tankių medžių, aplink vejas, krūmus, tvenkinius ir tvenkinėlius, tarp gelynų, abipus buvo apstatytos dervuotais tulpais su pririštais krikščionimis. Nuo aukštumėlių, kur reginio neustojo medžiai, galima buvo matyti ištisas eilės tulpų ir kūnų apaišytų gėlėmis, mirtų šakelėmis ir gebenėmis. Tos eilės ėjo į saudų gilumą, per pakilumus ir klonius taip toli, kad artimesni buvo it laivų stiebai, o tolimiausiai akims atrodė tarsi spalvotos į žemę susmeiktos lasdos ir ietys. Jų gausybė prašoko visus minios lūkesčius. Galima buvo pagalvoti, kad kažkokia visa tauta pririšta prie stulpų Romos ir Cezario pramogai. Būriai žiūrovų stapčiojo prie kai kurių baslių susidomėję kabančiais kūnais, aukų amžiumi ar lytimi – apžiūrinėjo veidus vainikus gebenių pynės, paskui ėjo toliau ir nustebę, klausė į save, argi galėjo būti šitie kaltų, arba kaip galėjo padegti Romą vaikai, dar vos te pradėję vaikščioti, ir nuostaba palengva virto nerimu. Tuo tarpu sutemo ir danguje sužibo žvaigždės, tada prie kiekvieno pasmerktojo atsistojo vergas su degančiu deglų rankoje O kai visuose sodų kampuose nuėdėjo trimitų garsas, duodama ženklą pradėti reginį, visi prikišo ugnį prie stulpų apačios. Apkaišyti gėlėmis ir apipilti derva, šiaudai be matant susiplieski, ryškeliai apsna. Ji kas akimirką stiprėdama viniojosi gevenių pinėmis, kilo aukštyn ir laižiai aukų kojas. Minė nutilo, per sodus nuskardėjo baisios dejonės, ir skausmo klyksmai. Tačiau kai kurios aukos pakėlusios galvas aukštyn, išvaigždėtą dangų pradėjo gėdoti Kristaus garbiai. Minios klausėsi. Net kiečiausia širdis pagavo sauvas, kai nuo žemesnių stiebų ėmė šaukti kraupus vaikų balsai. Mama, mama. Ir širpuliai nukrėtė net girtų žiūrovus, pamačius tas galvutes ir nekaltus veidukus perkreitus skausmo ar alpstančius nuodumų, dūmų kurie ėmė dusinti aukas. O liepsna lipo ir lipo aukštyn ir degino vis naujus rožių ir gebenių vainikus, suliepsnojo pagrindinės ir šalutinės alėjos, suliepsnojo medžių, guotai ir vejos ir gėlynai, suspindo vanduo tvenkiniuose ir tvenkinėliuose, paraudo virpantys medžių lapai, pasidarė šviesu kaip diena. Degančių kūnų tvaikas užtvino sodus, bet tuo metu vergai ėmė pilti į tam tyčia pastatytus tarp stulpų smilkytuvus Mirą ir Alaviją. Minioje ir šiandien ir ten kilo šūksniai nežinia, ar iš užuojautos, ar iš susižavėjimo džiaugsmo, jie vis stiprėjo kartu su ugnimi, kuri kilo stulpais, graibiai aukų krūtinės, deginančio alsaimų raitė plaukus joms ant galvų, dangstė pajuodusius veidus ir paskui šovė dar aukščiau, lik liūdydama pergalę ir triumfą tos galybės, kuri liepė ją įžiepti. Dar tik prasidėjus reginiui tarp žiūrovų pasirodė Cezaris, puošnioje, keturių baltų žirgų traukiamoje cirko kvadrygoje, apsitaisęs vadėliotojų apdarais, o jų spalva žaliųjų partijos, kuriai ir jis, ir jo dvasiškiai priklausė. Įkandin sekė kiti vežimai pilniai įsipuošusių rūmų žmonių, senatorių, žinių ir nuogų bakhančių su vainikais ant galvų ir vyno asočiais rankose, jau įgėrusių ir klykaujančių laukiniais balsais. Šalia jų faunais ir satyrais persirengę muzikantai skambino citromis, formingomis, pūtė švilpines ir ragus, kituose vežimuose važiavo Romos matronos ir merginos, taip pat girtos ir pusnogės, Aplink vadrėgą šokėjai purtė kaspinais papuoštus tirsus, kiti mušė būgnelius, dar kiti barstė gėles. Visa ta prašmatni procesija, skambant šūkiams, evoja, judėjo į priekį plačiausių sodų keliu per dūmus tarp žmonių deglų. Cezaris, lydimas Tigelino ir Hilono, kurio išgaščių norėjo pasismaginti, pats valdė koją už kojo žengiančių žirgus ir dairėsi į degančius kūnus, tartum klausydamas minio šūkavimų. Stovėdamas aukštoje aukso kvadrigoje, apsupta žmonių jūros, kuri lankstėsi jam į kojas ugnies pašvaistėse, su auksiniu cirko nugalėtojo vainiku, jis visą galvą prašoko dvariškius minę ir atrodė it milžinas. Ištiestos bjaurios į rankos laikė vadeles ir tarsi laimino žmonės. Veidas ir primerktos akį šypsojosi jis spindėjo virš žiūrovų lyg saulė arba dievybė, nors baisi, bet puikiai ir galinga. Tarpai įsistapčiojo, atidžiau žiūrinėjo kokią merginą, kurios krūtinė jau skrudo liepsnuose, arba stebėjo konvulsijų iškreiptą vaiko veiduką ir vėl važiavo toliau, iš paskos temdamas visą šilstančią įsisiautėjusią vilkstinę. Tarpai slinkčiojo žmonėms arba atsilošęs ir įtempęs aukso vadeles, kalbėjosi su Tigelinu. Pagaliau privažiavęs didįjį fontaną dviejų aliejų sankryžos viduje, išlipo iš kvadrygos ir mostelėjus abiem bičiuliams įsimaišė į minę. Svečiai jį sutiko šauksmais ir plojimais. Bakhantis, nimfos senatoriai, augustijonai, žiniai, faunai, satyrai ir kariai jį tuštojo apsupo dūkstančių ratų, o jis lydimas iš vienos pusės tigelino, iš kitos hilono, apėjo fontaną, aplinkui kurį liepsnojo kelios dešimtys gyvų deglų, stapčiojo prie kiekvieno ir žarstė pastabas apie aukas arba tyčiojosi iš senojo graiko, kurio veidė atsispindėjo baisiausia neviltis. Pagaliau visi sustojo prie aukšto stulpo apkaišyto mirtomis ir apipinto vijokliais. Raudoni ugnies liežuviai čia jau siekė aukos kelius, bet veido iš karto nebuvo galima pažinti, nes žalios liepsnojančios šakelės jį apgaubė dūmais. Tačiau netrukus lengvas nakties vėjelis įsklaidė dūmus ir atidengė senolio galvą su žila ant krūtinės krintančią barzdą. Nuo šio reginio Hilonas taiga susirietė į kamolį, kaip sužeista angis. Pro lūpas prasivežė riksmas, panašesnis į kranksėjimą, negu į žmogaus balsą. Glaukas, glaukas, Nuo degančio stulpo iš tikrųjų į jį žiūrėjo gydytojas Glaukas. Buvo dar gyvas, veidas opulingas ir nuleistas, tarsi būtų norėjęs paskutinį kartą pažiūrėti į savo kankintoją, kuris jį išdavė, atėmė žmoną vaikus, užsiundė plėšikus, o kai viskas Kristaus vardu buvo atleista, dar kartą jį išdavė į budelių rankas. Niekada žmogus žmogui nėra padaręs baisesnių ir kruvinesnių skriaudų. Ir štai dabar auka degė ant darbuoto stulpo, o budelis stovėjo po jo kojų. Glauko akis nesitraukė nuo graiko veido. Tarpais jas uždengdavo dūmai, bet pūstelėjus vėjaliui, Hilonas vėl matė tuos į jį įsmeigtus vyždžius. Jis atsitiesė ir norėjo bėgti, bet nepajėgė. Staiga pajuto, kad kojos tarsi lavinės kad tarsi kažkokia nematoma ranka nežmoniška jėga laiko jį prie šio stulpo ir sustingo. Tik jauti, kad kažkas liejasi viduje per kraštus, kažkas veržėsi lauk, jauti, kad gana kančių ir kraujo, kad ateina gyvenimo galas ir viskas nyksta aplinkui. Ir Cezaris, ir dvariškiai, ir minios supa tik bedugnė, baisi ir juoda tuštuma, o joje žyba vien tos kankinio akį šaukiančios į teismą o pasmerktojo galva vis žemiau sviro, bet akį žiūrėjo neatsiplėždamos. Aplinkiniai suprato, kad tarp tų žmonių kažkas dedasi, tačiau juokas jiems apmirė lūpose, nes Hilono veidas buvo kažkoks klaikus, jį iškreipė toks išgastis ir toks skausmas, tarsi tie ugnies liežuviai būtų deginę jo paties kūną. Staiga jis susvirduliavo ir iškėlęs aukštyn rankas suliko šiurpiu, sukrečiančiu balsu. Glaukai, dėl viešpaties Kristaus, atleisk. Aplink įsivyravo tyla, širpas nukreipė visus ir akis nejučiomis pakilo aukštyn. O kankinio galva truputį sujudėjo, paskui nuo stulpo viršūnės pasigirdo įdėjonę panašus jo balsas. Atleidžiu. Hilonas puolė kniupšės taukdamas it laukinis žvėris ir pasisėmęs abi sauja žemių, ėmė jas berti savo ant galvos. Tuo metu liepsna šovė aukštyn, apėmė glaukų krūtinę ir veidą, išpynė mirtų vainiką ant galvos, užsiplėskė kaspinai stulpo viršūnėje. Visas jis nušvito, didžia skaiščia šviesa. Hilonas po kiek laiko pakilo tokiu pasikeitusiu veidu, kad Augustijonams pasivaideno, jog jie regi kitą žmogų. Akis žiūrėjo nepaprastų spindėsių, iš raukšlėtos kakto švietė ekstazį, prieš valandėlę sukriošęs graikas, dabar atrodė tarsi žinys, kuris dieviškos rankos vedamas nori atverti nežinomas tiesas. Kas jam yra, pamiršo, atsiliepė keli balsai. O jis atsisuko į mane ir iškėlęs dešinę ranką ėmė šaukti, tikriau sakant, rėkti taip smarkiai, kad ne tik Augustijonai, bet ir plikščiai galėjo girdėti jo balsą. Romo žmonės, prisiekiu savo mirtimi, kas tai čia žūsta nekalti, o padėgėjas jis ir parodė pirštų į Neroną. Stojo valandėlė tylos. Dvariškiai nusteiro, Hilanas tebestovėjo ištiesęs drevančią ranką, pirštą nukreipęs į Cezarį,